Book 2 41 41 ორიენტაცია ორიენტაცია სად არის ტურისტული ცენტრი? სად არის ტურისტული ცენტრი? ქალაქის რუკა ხომ არ გაქვთ? ქალაქის რუკა ხომ არ გაქვთ? შეიძლება აქ სასტუმროს დაჯავშნა? შეიძლება აქ სასტუმროს დაჯავშნა? სად არის ძველი ქალაქი? სად არის ძველი ქალაქი? სად არის ტაძარი? სად არის ტაძარი? სად არის მუზეუმი? სად არის მუზეუმი? სად იყიდება საფოსტო მარკები? სად იყიდება საფოსტო მარკები? სად იყიდება ყვავილები? სად იყიდება ყვავილები? სად იყიდება სამგზავრო ბილეთები? სად იყიდება სამგზავრო ბილეთები? სად არის ნავსადგური? სად არის ნავსადგური? სად არის ბაზარი? სად არის ბაზარი? სად არის სასახლე? სად არის სასახლე? როდის იწყება ექსკურსია? როდის იწყება ექსკურსია? როდის მთავრდება ექსკურსია? როდის მთავრდება ექსკურსია? რამდენ ხანს გრძელდება ექსკურსია? რამდენ ხანს გრძელდება ექსკურსია? მინდა გიდი, რომელიც გერმანულად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც გერმანულად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც იტალიურად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც იტალიურად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც ფრანგულად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც ფრანგულად ლაპარაკობს.